Antroji Samuelio knyga, 24 skyrius. Viešpatės rūstybė vėl užsidegė prieš Izraelį. Jis paragino Dovydą suskaičiuoti Izraelio ir Judo gyventojus. Karalius įsakė Joabui, kariuomenės vadui, suskaičiuok Izraelitus nuo Dano iki Beršebos, kad žinočiau jų skaičių Juabas atsakė karaliui. Viešpats tavo dievas, te padaugina žmonės šimtą kartų, valdovui matant. Bet kodėl, mano valdove, karaliau, užsigėdė šitokio dalyko? Tačiau Juabas ir kariuomenės vadai turėjo paklusti karaliaus žodžiams. Ir Juabas su kariuomenės vadais išėjo skaičiuoti Izraelio žmonių. Jie perėję Jordaną pradėjo nuo Aroero miesto, esančios lėnyje, Gado ir Jezero kryptimi. Atėję į Gilijado kraštą iki Kadešo, pasuko į Sidoną. Jie atėjo iki Tyro tvirtovės, apėjo visus Hivų ir kananiečių miestus ir pasiekė Beršebą, judo pietuose. Apvaikščioja visą šalį po 9 mėnesių ir 20 dienų jie sugrįžo į Jeruzalę. Joabas įteikė karaliui tautos skaičiavimo rezultatus. Izraelyje buvo 800 tūkstančių kariuomeniai tinkamų vyrų, o jude 500 tūkstančių. Ir Dovido širdis sudrebėjo, kai jis buvo suskaičiavęs žmonės. Dovidas tarė viešpačiui, labai nusidėjau taip darydamas, Viešpatie, prašau, atleisk savo tarno kaltę, nes labai kvailai pasielgiau. Kai Dovidas rytą atsikėlė, viešpatės žodis atėjo pranašui Gadui, Dovido regėtojui. Eik ir sakyk Dovidui, kad siūlau jam tris dalykus. Tegul pasirenka vieną iš trijų. Gadas atėjo pas Dovidą, pasakė jam visą tai ir klausė, Ar nori, kad septyni bado metai būtų tavo krašte? Ar kad tris mėnesius turėtum bėgti nuo savo priešų? Ar kad tris dienas krašte siaustų maras? Dabar apsvarstyk ir nuspręsk, ką turiu atsakyti mane siuntusiam. Dovidas atsakė gadui, patekau į didelę bėdą, bet geriau pakliūti į viešpatės rankas, nes jis gailestingas, negu pakliūti man į žmonių rankas. Viešpats siuntė marą Izraeliui tą rytą ir jis tęsiasi iki nustatyto laiko. Nuo Dano iki Beršebos mirė 70 tūkstančių vyrų. Kai angelas ištėse ranką į Jeruzalę, kad ją sunaikintų, Viešpačių pagailo žmonių ir jis tarė angelai, naikinusiam žmonės. Užteks, nuleisk savo ranką. Viešpatės angelas buvo prie jebusiečio Araunos klojimo. Dovidas, pamatęs angelą, kuris žudė žmonės, tarė viešpačiui, aš nusidėjau ir piktai pasielgiau. O šios avis, ką jos padarė? te būna tavo ranka prieš mane ir mano tėvo namus. Ta diena Gadas atėjo pas Dovydą ir jam tarė, eik pastatyk viešpačiui aukurą, jie bus siečio araunos klojime. Dovydas paklausė Gado ir nuėjo, kaip viešpats įsakė. Arauna pamatęs karalių ir jo tarnus ateinančius pas jį, išėjo ir nusilenkė veidų iki žemės. Arauna paklausė, kodėl mano valdovas, karalius, atėjo pas savo tarną. Dovidas atsakė, atėjau pirkti tavo klojimą, kad galėčiau pastatyti viešpačiui aukurą ir maras liautusi tautoje. Tuomet Arauna atsakė Dovidui, mano valdove, karaliau, imk ir aukok, ką tau reikia, štai jaučiai deginamai aukai, kulimo įrankiai ir galvijų pakinktai kūrui. Visa tai, karaliau, aš dovanoju. Viešpats, tavo dievas, te būna tau malonus. Karalius atsakė, ne, aš tikrai pirksiu tai iš tavęs už deramą kainą. Aš nenoriu viešpačiui savo dievui aukoti deginamųjų aukų, kurios man nieko nekainuoja. Dovydas nupirko galvijus ir klojimą už 50 čekelių sidabro, pastatė ten aukurą viešpačiui ir aukojo deginamasias bei padėkos aukas. Viešpats išklausė jo maldų ir maras Izraelyje liovėsi.